agriculturo cae medi protecto ne congruas. La agriculturistoi trovigas en profunda dilemmo inter perlaborado de mono cae conservado de la natura medio. En tiu conflicto tamen povus ancau trovigi chanzo. Che en pli fruai epocoi cio estis pli bona, tion oni verne ciam povas asserti. Ciam en la 1980 octecae jaroi, la geiunuloi en Muncheno saltis en la riveron Isar, tiam celcae el ili ricevis exantemon. Tiam chargita estis la rivero de la rubacvo de la industrio, sed ancaude stercarroi cae pesticidoi el la agriculturo cae la rivero Isar certe ne estis la plei poluita rivero. Precipe novai aquapurigai instalagioi malhelpas che troda damagiae substanzoi fluas en la lagoin, riveretoin cae riveroin. Laula federazia autoritato primedio en Germanio, en la jaro 2012 Naudec hoc procento de la ban acboy en Germanio plenumis la qualita in postulo in de EU. Problemetza principe por flauro kai fauno estas multloce ancora la alta en da fosforo kai nitrogeno ki devenas de sterc sterk fluajo kai aliai sterkajoi. Tio conducas pri poste al pli altai mesur valoroi de nitrato en la grunda aquo. Cie lim valoroi esta super pasitae, nun agriculturistoi devas documenti cium stercajon cae cium da gi ili dismetas. Tio estas generale priplendata stata burocratiajo cae tial ancau agriculturistoi en Germanio protestas sur siai tractoroi en la stratoi de Berlino, Hamburgo au Muncheno. Ciu ili ne devas al fronti monscalen concuron, cae ciu ili ne devas el trumi sur siai agrocampoi laueble altain ricoltoin. Ciu la paper battalo ne estas incitado de pene laborantai homoi. La agriculturo trovigas profunde en la dilemo inter perlaborado de mono cae conservado de camparo cae natura medio. Besto protectantoi, veterinaroi, biologoi, aquoprovisantoi, climat esploristoi, ancao multai agriculturistoi mem postulas de longe repensadon, precipe redirectadon de la miliardo in pesae subvencioi directe al protecto de medio, climato cae peisaggio. Set ciam la affero concretigius, tiam observantoi fone parolas pri la fabelezza potenzo de la agrolobio, ciu male bligas multon charia quelcae el ili profitas de tiu sistemo, cae tiam iam suficias la reducto de la subvenzio por agrodizelo por iniziati protestan campanion. Set, ciu eble, en cio tio, casigias la chanso arrangi la agriculturon pli medicon lena. Credeble, yes, por la porcoi cae cocinoi en la gigantai staloi, tio ja estus bona. Ancau por multae sovage vivantai bestoi, kiel abeloi, hamsteroi, cae celcae birdae spezioi, aperus la chanzo por recreigio. Char celcae heimlandae spezioi ne fartas multe pli bone, olla polusai ursoi, la popsteluloi de la apocalipso, kiel ili foie estas nomatai. De longe tiu besto estas considerata kiel unu el la unuae victimoi de la climata shangio. tio estas troigo?